Валентин Урдаш Ленин шинчен хуна юры. Шур житсесень, шыв керлене, пердапранны күнзінже, Тінжіне шурална Ленин, асла адыл херінже. Тен шурхишев зем Лене ирек лесаван жулне, Ачаранах курна Ленин пирені халах Сан яду, а Ленин пәдям халық чырінче. Тавзана, а темір Ленин теть паян пәдемтінче. Әшлі халық шав тертленне, азапланна кунзинче, үсне, үсне пирене Ленин чапла чембер хулинче. Вырысхалахи пилене, хай осне, хай волне, Шамраклах шавкурна Ленин щут октябрь хевельне. Тавал духна, вуд керлене, щерчетренне кунзинже, халагаща кледа Ленин асла вырыс шеренже. Халага пиллере Ленин хаясне, хватне, партие пиллере Ленин черенчи сюньми вутне. Ирлах щунна, шершенельня, Юра юхны күнсенче, сансынна курат пір Ленин халық көгірешінче. Ирек пурны шыншықленне тенджери халық сине, шул кадартре аслы Ленин коммунизмын шулне. Санятна мухтат пр Ленин, хамыр халық юрінже, әмір-әмір юльче Ленин, педем халах чірінже.